Pareiza elpošana Pareiza elpošana ir ļoti svarīga meditācijā. Centieties, lai ielpa ir pēc iespējas lēnāka un klusāka, lai pat smalks diedziņš nekustētos, ja tas tiktu novietots deguna priekšā. Izelpo centieties vēl lēnāk. Ja iespējams starp izelpu un nākamo ielpu, ieturiet īsu pauzi. Ja varat uz dažām sekundēm, aizturiet elpu – Ja tas ir grūti, nedariet to. Nekad nedariet to, kas varētu kaitēt jūsu orgāniem vai elpošanas sistēmai. Ikreiz ielpojot, izjūtiet, kā jūsu augumā ieplūs bezgalīgs miers. Izelpojot jūtiet, ka aizraidāt prom nemieru no iekšienes un visas apkārtnes. Atkārtojot to dažas reizes, centieties sajust, ka ielpojat spēku no visuma. Izelpojot jūtiet, ka jūsu augumu atstāja visas bailes. Vairāk kārt to atkārtojiet, un tad mēģiniet sajust, ka ielpojat bezgalīgu prieku un izelpojat bēdas, ciešanas un nomāktību. Varat pamēģināt vēl kaut ko. Sajūtiet, kā ielpojat nevis gaisu, bet kosmisko enerģiju. Jūtiet, ka jūsu augumā nav vietas – kas nebūtu piepildīts ar kosmisko enerģiju. Jūs iekšienē tā plūst kā upe, skalojot un attīrot visu būtni. Izelpas sākumā jūtiet, ka izelpojat visu savu netīrību, tumšās, nedievišķās domas un tumšos pamudinājumus rīcībai.